Ishon KAH capítulo. Pichakah ángel Cornitillanta koptin nyatahmi, losero tarikorjane cielo manta kaypachaman wichi kamohta. Chay o ukupachapa llavinta chaskerja. Chay ukupachata josnerera morja hatuhaton ornomanta hina. Chay josnem tutayaracherja entitawan cielota. NIMANTA AHARWAI urukuna Kaipachaman kay pachaman MASTARIKURJA Chaykunaqa kasqa hina kachukuqmi. CHAYKUNATAHMI KAMACHISHA karqa kay pachapi, kunata imapas verde kunata, MANAMIKUNAMPA hachakunata manami kunampah. Kamachisqaqa Diospas sillunwan urkumpi mana kunalyata Kamachisqaqa manatahmi runakuna wañuchinanpaqchu. Aswanqa pichqa killantin kachuspa ñakarichinallanpaqmi. Chay kachusqankupa nanayninqa karqa ato pa kachukuynin hinam. Chay punchawkunaqa runakunam wañuyta maskanqa ichaqa manam tarinqachu. Wañuyta munaspankupas manam wañunqakuchu. Chay aqarwaykunaqa kasqa alistas alistasqa kaballukuna hinam. Umanpim kasha jorimanta kuruna hina. nyatagmi kasha runapa uyang hina. mi kasha warmipa chukchang hina. Kirunñataqmi leon pa kirung hina. Hasqunku harkaqñataqmi kasha fierromanta harkachikuna hinara. Raprankupa haparininñataqmi kasqa caballukunapa aysasqan guerraman karitakuna Chupan Chupankuna nyatagmi kasha atok atok hina kachukok. Chaynaqa chayuan chaywan parunakunata pichakilla pichqakilla Chinampahmi. Chay aharway urukunaga, mi Mikarhaku. Chay kamachiqninqa karga Ukupachapi pachapi angelmi. Chay angelpa mi carga hebreo rimaypi abadón, griego rimaypi Apoleon. apoleón. Chay sutiga, chinkachiq Pasarurham chay angelpa puntakaq ay nishanja Ichaqa amuchkanmi iskay kunara. Suqtakaq Ángel Cornetillanta tukaykuptinñataqmi jani hayakuyta. Chay hayakuymi uyarikamurqa Diospa Dios Pa altarpa hawanpi tawa waqrachakunapa chawpinmanta. Chaymi kornitillayo qanchis Angel Angelta Kachari Eufrates mayupa patanpi watasqa tawa kunata. Nispa. mi kachaykurqa chaytawan Ángel Chaynapi llapa runakunamanta kunamanta partinta partintawan Paykunam PAIKUNAM urapaq, chay punchawpaq, chay Y hinaspa chay watapaq alistasqa hinaja Uyarisqayman hinaqa soldado soldadukunam iskaypacha kuti waranja. Revelación y chuya espíritu hawachiwarqa, kaballukunapi Kunata. Paykunaqa Hashuntam harkachikusqa nina hina puka harkachikunawan, azul harkachikunawan, inaspa Hello harkachikunawan. Caballukunaqa kasqa leon hina umayuqkunam. Chay caballukunapa siminmantam nina, josni, inaspa sufri. Runakunapa kimsa kaq partinmi wañururqa, chay caballukunapa siminmanta lluqsimuq kimsa castigoan o josniwan hinaspa sufriwan. Chay caballukunapa kalpanja kasqa simimpiwan chupampim. Chay chupankunaqa kasqa kolebrakuna hina umayuhmi. mi kachuko. Chay kastigukunamanta lluptiq runakunapas manatajmi wanakurqakuchu mana Rurainin rurayninkumantaqa. Manama wanakurqakuchu dimonyukuna adoraymanta nita jorimanta Bronzimanta rumimanta hinaspa kullumanta TAITACHA, mamachakuna ADORAIMANTAPAS Chay MAMACHAKUNA, manam rikukunchu, manam uyarikunchu, manatajmi purinchu. Chay runakunaqa manataqmi runakuna Wanyuchishankumantapas, layqakusqankumantapas, Uchapakushankumantapas, nitaq